Die Heere het voor mij iets gewijs. Daar was twee maaienkies vijen voor die tempel. Mensen het die vijen naar die tempel gebring. Dit was nadat koning Nebukadzar van Babel voor koning Jojagen van Juda saam met die ambtenaren en die ambachtsmannen weggevat het uit Jerusalem naar Babel. Koning Jojagen was die sien van Jojakim. Die een maaienkiese vijen was baie goed, so goed soos vroege vijen. Maar die ander maaienkiese vijen was baie slecht. Dit was zo so slecht dat de mens dit niet kon eet nie. Die Heere het vir my gevra, Jeremia, wat zien jij? en ek het gesê, ek sien vye. Die goede vye is baie goed en die slechte vye is baie sleg, so sleg dat de mens dit niet kan eet nie. Toe hoor ek die Heere sê vir my, het sê die Heere, die God van Israël, die mensen van Juda zal voor mij wees soos hierdie goede vye. Ek het hulle van hierdie plek weggestuur toe die vijande hulle gevang en weggevat het na Galderland. Ek sal hulle oppas en hulle sal aan my behoort. Ek sal hulle terugbring na hierdie land. Ek sal hulle bou, ek sal hulle nie afbreek nie. Ek sal hulle plant, ek sal hulle nie uittrek nie. Ek sal hulle harte verander zodat so hulle my kan ken, want ek is die Heere. Hulle sal my volk wees en ek sal hulle God wees, want hulle sal na my toe terugkom met hulle hele hart. Maar soos die slechte vye wat een mens niet kan eet nie, so sal koning Sedekia van Juda vir my wees, hy en sy ambtenare en die mensen wat nog leven hier in Jerusalem en in hierdie land, hulle en die mensen wat in Egypte woon. Dit zal slecht gaan met Sedekia en sy mensen in al die landen waar naartoe ek hulle sal wegjaag. Die ander mensen zal met hulle maak wat hulle wil, die mensen zal hulle name gebruiken om ander mensen slecht te sê en hulle te vervloek. Maar voordat Sedekia en zijn mensen hier weggaan, zal ik oorlog en honger en ziekte stier totdat daar niet meer mensen is in die land wat ik voor hulle en hulle voorvaders gegee het niet.